ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ي ت ي ن ك سعيا واعلم ن الله عزيز حكيم และจงดำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมกล่าวว่า โอ้พระผู้บานของฉัน โปรดได้ทรงให้ฉันได้เห็นเถิดว่า พระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ที่ตายมีชีวิตขึ้นอย่างไร พระองค์ตรัสว่า เจ้าไม่เชื่อดอกหรออิบราฮิมกล่าวว่า หาไม่ได้ แต่ถ้าว่าเพื่อหัวใจของฉันจะได้สงบพระองค์ตรัสว่า เจ้าจงเอานกมาสี่ตัว แล้วจงเลี้ยงมันให้คุ้นแก่เจ้า และสับมันเป็นท่อนๆ ภายหลังเจ้าจงวางส่วนหนึ่งไว้บนภูเขาทุกลูก แล้วเจ้าจงเรียกมัน มันก็จะมาอย่างเจ้าโดยเร่งรีบ และพึงทราบเถิดว่า ที่จริงอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل ح ب كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بو อุปมาบรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในหนทางของลอนั้น ดังอุปปมาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ที่งอกขึ้นเป็นเจ็ดรวง ซึ่งในแต่ละรวงนั้นมีจำนวนร้อยเมล็ด และอัลลอฮ์นั้นทรงเพิ่มพูนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون บรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของเขาไปในทางของ Allah แล้วพวกเขาไม่ได้ติดตามสิ่งที่พวกเขาบริจาคไป ซึ่งการล้ำเลิกและการก่อความเดือดร้อนใดๆนั้น พวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณพระผู้อภิบาลของพวกเขา โดยไม่มีความกลัวใดๆแก่เขา พวกเขา ก็จะไม่เสียใจคำพูดที่ดี และการให้อภัยนั้น ดียิ่งกว่าทานที่ก่อความเดือดร้อน ติดตามมา และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงมั่งคั่ง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 และก่อความเดือดร้อน เช่นผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาเพื่ออวดผู้อื่น แล้วเขาก็ไม่ศรัทธาต่อหรอและวันพรโลกดังนั้นอุปมาเขาผู้นั้นดังอุปมาหินเกลี้ยง ที่มีฝุ่นจับ แล้วมีฝนหนักตกลงมาประสบแก่มัน แล้วได้ทิ้งมันไว้ในสภาพเกลี้ยง พวกเขาไม่สามารถ ที่จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากที่พวกเขาขนขวายไว้ แล้วล้อนั้นไม่ทรง ให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ۖ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير และอุปมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขา เพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮ์และเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อตัวของพวกเขาเอง ดังนั้นอุปมาสวนแห่งหนึ่ง ณที่เนินสูง ซึ่งมีฝนตกหนักลงมาประสบแก่มัน แล้วก็นำมาซึ่งผลของมันเป็นสองเท่า แต่ถ้ามิได้มีฝนหนักตกลงมาประสบแก่มัน ก็มีฝนปล่อยๆและอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات ۖ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون มีคนใดในพวกเจ้าชอบบ้างไหม ที่จะมีสวนอินทผลัมและองุ่น ซึ่งเบื้องล่างของมัน ในสวนนั้นมีแม่น้ำหลายสาย ไหลผ่าน ผลไม้ในสวนทั้งหมดเป็นของเขา และความชราภาพได้ประสบแก่เขา และเขาก็ยังมีลูกๆที่ยังอ่อนแออยู่ แต่แล้วได้มีลมพายุประสบแก่สวนนั้น ซึ่งลมพายุนั้นมีไฟด้วย แล้วมันก็เผามอดไหม้ไปในทำนองนั้นแหละ อัลลอฮ์จึงทรงแจกแจงองค์การทั้งหลาย ให้พวกเจ้าทราบ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ ي ฮ أ ลลดีนอามานูอันฟิกูมิน طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงบริจาคส่วนหนึ่ง จากบรรดาสิ่งดีๆ ของสิ่งที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้ และจากสิ่งที่เราได้ออกมาจากดินสำหรับพวกเจ้า และพวกเจ้าจงอย่า มุ่งเอาในสิ่งที่ไม่ดีมาบริจาค ทั้งๆทที่พวกเจ้าเองก็ไม่เป็นผู้ที่รับมันไว้ นอกจากว่า พวกเจ้าจะหลับตารับมันไว้เท่านั้น และพึงทราบเถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงมั่งคัง่งผู้ทรงได้รับการสรรเสริญอออััลชยยตนิดุุุคม الشيطان ي ع د ร م الفقر و ي أ ช ر ك م ب ล ل ف ح ش ا ء والله ي ม د ك ฟิรตัม وفضلا والله واسع عليم ชัยตอนนั้นมันจะขู่พวกเจ้าให้กลัวความยากจนและจะใช้พวกเจ้าให้กระทำความชั่ว และอัลลอฮ์นั้นทรงสัญญาแก่พวกเจ้าไว้ ซึ่งการอภัยโทษ และความกรุณาจากพระองค์และสิ่งอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวาง ผู้ทรงรอบรู้ยุติิล يؤتي الحكمة من يشاء ومن ต ؤ ت ا ل อ ك م ة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب พระองค์จะทรงประทานความรู้ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และผู้ใดที่รับความรู้ แน่นอนเขา ได้รับความดีอันมากมาย และไม่มีใครจะดำลึกได้ นอกจากบรรดาผู้มีสติ ปัญญาเท่านั้นและสิ่งที่บริจาคใดก็ดี ที่พวกเจ้าบริจาคไป หรือสิ่งที่บนบานใดก็ดี ที่พวกเจ้าได้บนบานไว้นั้น แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้มันดี และสำหรับผู้ที่อาธรรมทั้งหลายนั้น ย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆถ ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير หากพระเจ้าเปิดเผยสิ่งที่ให้เป็นทาน มันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่และถ้าหาพวกเจ้าปกปิดมันเอาไว้ และมันแก่บรรดาผู้ยากจน มันก็เป็นเรื่องที่ดีแก่พวกเจ้ายิ่งกว่า และพระองค์จะทรงลบล้างออกจากพวกเจ้า ซึ่งบางส่วน จากบรรดาความผิดของพวกเจ้าแลวลอนั้นทรงรอบรู้เป็นอย่างดีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ليس عليك هداهم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون หาเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าไม่ ในการแนะนำพวกเขาให้เกิดความศรัทธาแต่ทว่าอัลลอฮ์ต่างหากที่จะแนะนำใครก็ได้ ที่พระองค์ทรงประสงค์สิ่งดี ๆ ที่พวกเจ้าได้บริจาค ก็ย่อมได้แก่ตัวของพวกเจ้าเอง และพวกเจ้าจะไม่บริจาคสิ่งใดไป นอกจากเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์เท่านั้น และสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไป มันก็จะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนแก่พวกเจ้า โดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกอายุติธรรมเลย للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم การให้บริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ยากจน ที่ถูกจำกัดตัวให้อยู่ในหนทางของลอโดยที่พวกเขาไม่สามารถจะเดินทางไปดินแดนอื่นๆ เพื่อประกอบอาชีพได้ ผู้ที่ไม่รู้ คิดว่าพวกเขาเป็นผู้มั่งมี อันเนื่องจากความสงบสงเงียมเจียมตัว โดยที่เจ้าจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยเครื่องหมายของพวกเขา โดยพวกเขาจะไม่ขอจากผู้คน ในสภาพเซาซีและสิ่งดีใด ๆ ที่พวกเจ้าได้บริจาคไปนั้น แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งนั้น الذين ي ن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون บรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขา ทั้งกลางคืนและกลางวัน ทั้งโดยปกปิดและเปิดเผย พวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขา ณพระผู้อยบานของพวกเขา โดยไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขา และพวกเขาก็จะไม่เสียใจ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 นอกจากจะทรงตัวขึ้นเช่นเดียวกับผู้ที่ชัยตอนทำร้าย นั่นก็เพราะว่า พวกเขากล่าวว่าที่จริงการค้าขายก็เหมือนกับการเอาดอกเบี้ยนั่นเอง และอัลลอฮ์นั้นทรงอนุญาตการค้าขาย และทรงห้ามการเอาดอกเบี้ยดังนั้นผู้ใดที่การตักเตือนจากพระผู้บาลของเขาได้มาอย่างเขาแล้ว เขาก็เลิก สิ่งที่เป็นดอกเบี้ยที่ล่วงมาแล้ว เขาก็เป็นสิทธิ์ของเขา และเรื่องของเขานั้น ก็ย่อมกลับไปสู่อัลลอฮ์และผู้ใดกลับไปกระทำอีก ชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลบาวยุบบิสซดก ا ตวัลลอฮุลายุฮิบบุคุล ح ั ك ฟาริ ر أ ธีม อัลลอฮ์จะทรงให้ดอกเบี้ยลดน้อยลงและหมดความจำเริญ แต่จะทรงให้บรรดาเป็นทานเพิ่มพูนขึ้น และอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้เนรคุณ ผู้กระทำบาปทุกคน อินนัลลดีนอามานูวะอามิลุสซอลิฮาติ วะอักามุสศอลาตวะอาตุสซะกาตละฮุมอัจรุฮุม لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย และดำรงละหมาดและจ่ายสกาดนั้น พวกเขาจะได้รับผลตอบแทน ณพระผู้อภิบาลของพวกเขา และไม่มีความกลัวใด ๆ แก่พวกเขา และพวกเขาก็จะไม่เสียใจ الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจงงดดอกเบี้ยที่เหลืออยู่เสีย หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون และถ้าพวกเจ้ามิได้ปฏิบัติตาม ก็พึงรับรู้ไว้เถิดซึ่งสงครามจากอัลลอฮ์และศาสนาทูตของพระองค์และหากพวกเจ้าสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้ว สำหรับพวกเจ้า ก็ได้ต้นทุนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้าคืนโดยที่พวกเจ้าจะไม่อาธรรมและไม่ถูกอาธรรม وإن และเขาลูกนี่เป็นผู้ยากไร้ ก็จงให้มีการ รอคอยจนกว่าจะถึงคราวสะดุดและการที่พวกเจ้าจะให้เป็นทานนั้น ย่อมเป็นการดีแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้และพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่ง ซึ่งพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างอัลลอฮ์ในวันนั้น แล้วแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วน ตามที่ได้ขวนขวายไว้ โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมเลย ยาอายุฮัลลดีนอามานู อิดาตดายันตุมบิดัยนินอิลาอจลิมมุสัมมันฟักตุบู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 ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าต่างมีหนี้สินกัน จะด้วยหนี้สินใดก็ตาม จนถึงกำหนดเวลาใช้หนี้ที่ระบุไว้ ก็จงบันทึกหนี้สินนั้นไว้ และผู้เขียนก็จงบันทึกระหว่างพวกเจ้าโดยเที่ยงธรรมและผู้เขียนคนหนึ่งคนใดจงอย่าปฏิเสธที่จะบันทึก ตามที่อัลลอฮ์ได้ส่งสอนเขาดังนั้นเขาจงบันทึกเถิดและจงให้ผู้ที่มีสิทธิ์เหนือเขาบอกให้บันทึก และเขาจงยำเกรงอัลลอฮ์พระผู้บานของเขา และจงอย่าให้บกพร่องแต่อย่างใดจากสิทธินั้น และถ้าผู้ที่มีสิทธิเหนือเขาเป็นคนโง่ หรือเป็นผู้อ่อนแอ หรือไม่สามารถที่จะบอกให้บันทึกได้ ก็จงให้ผู้ปกครองของเขาบอกด้วยความเที่ยงธรรมและพวกเจ้าจงมีพยานขึ้นสองคนจากผู้ชายในหมู่พวกเจ้า แต่ถ้ามิปรากฏว่าพยานทั้งสองนั้นเป็นชายก็ให้มีผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงสองคน จากผู้ที่พวกเจ้าพึงใจในหมู่พยานทั้งหลาย เพื่อว่าหญิงใดในสองคนนั้นหลงไป คนหนึ่งในสองคนนั้นจะได้เตือนอีกคนหนึ่งได้ และบรรดาพยานนั้นก็จงอย่าได้ปฏิเสธ เมื่อพวกเขาถูกเรียกร้อง และพวกเขาจงอย่าเบื่อหน่ายที่จะบันทึกหนี้สินนั้น ไม่ว่าน้อย หรือมากก็ตาม จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาของมัน นั่นแหละคือสิ่งที่ยุติธรรมยิ่งกว่าณที่อัลลอฮ์และเที่ยงตรงยิ่งกว่าสำหรับเป็นหลักฐานยืนยัน และเป็นสิ่งใกล้เคียงยิ่งกว่าที่พวกเจ้าจะไม่สงสัย นอกจากว่า มันเป็นสินค้าที่ปรากฏต่อหน้า ซึ่งพวกเจ้าซื้อขายแลกเปลี่ยนมันในระหว่างพวกเจ้าก็ไม่มีโทษอันใดแก่พวกเจ้า ที่พวกเจ้าจะไปบันทึกมัน และพวกเจ้าจงให้มีพยานเมื่อพวกเจ้าซื้อขายกัน และผู้เขียนก็จงอย่าก่อความเดือดร้อน รวมทั้งผู้เป็นพยานด้วย และหากว่าพวกเจ้ากระทำแน่นอน มันก็เป็นการฝ่าฝืนด้วยสาเหตุจากพวกเจ้า และพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และอัลลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่พวกเจ้าเสมอ และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง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 และพวกเจ้าจงอย่าปกปิดพยานหลักฐาน และถ้าผู้ใดปกปิดมันไว้ แน่นอนหัวใจของเขาก็มีบาปและล้อนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัร وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير และลอนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้น เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ และถ้าหากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้า หรือปกปิดมันเอาไว้ก็ตามอัลลอฮ์จะทรงนำมันมาสอบสวนแก่พวกเจ้า แล้วพระองค์จะทรงอภัยโทษ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง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 โดยพวกเขากล่าวว่า เราจะไม่แยกแยะระหว่างท่านหนึ่งท่านใดจากบรรดาศาสนาทูตของพระองค์ และพวกเขาได้กล่าวว่า เราได้ยินแล้ว และได้ปฏิบัติตามแล้ว การอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้นที่พวกเราปรารถนา โอ้พระวิบาลของพวกเรา และยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเราจะกลับไป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 ชีวิตนั้นจะได้สิ่งตอบแทนที่ดีในสิ่งที่เขาขวนขวายไว้ และชีวิตนั้นจะรับการลงโทษในสิ่งชั่วที่เขาขวนขวายไว้ โอ้พระวิบาลของเรา โปรดยาวโทษแก่เราเลย หากพวกเราลืมหรือผิดพลาดไป โอ้พระผู้วิบาลของเรา โปรดอย่าได้บรรทุกภาระหนักใดๆแก่พวกเรา เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบรรทุกมัน แก่บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเรามาแล้ว โอ้พระผู้บานของพวกเรา โปรดอย่าให้พวกเราแบกสิ่งที่พวกเราไม่มีกำลังที่จะแบกมันได้ และทรงได้โปรดอภัยแก่พวกเรา และยกโทษให้แก่พวกเรา และเมตตาต่อพวกเราด้วยเถิดพระองค์เท่านั้นคือผู้ปกครองของพวกเรา ดังนั้น โปรดได้ช่วยเหลือพวกเราให้ได้รับชัยชนะเหนือบรรดากลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิด